Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բիզնեսի աշխարհ մտնելու եւ առաջընթաց ապահովելու հիմնական գործոն անձնական արդյունավետությունն անընդհատ բարձրացնելն է։ Անդադար աշխատելով, նոր կապեր հաստատելով եւ նոր գործընկերներ գտնելով Էլինա Դոլուխանյանը մտավ գործարար ոլորտ։ Այսօր գործար Արցախը եկել է ծանոթանալու Էլինայի հետ։ Բարև ձեզ, Էլինա, ես Վարսիկն եմ։ Բարև ձեզ ներկայանամ Էլինա Դոլուխանյան։ Բարի, շատ հաճելի է։ Էլինա ջան, մի քանի օր առաջ ես հաղորդում պատրաստեցի նորաբաց լուսե խանութի մասին։ Խանութում արկա էր նաև ձեր ապրանքը եւ բարձվեց, որ դուք եք գործարար ոլորտում։ Նոր-նոր, այո մտք եմ գործել այդ ոլորտ, հելունագործությամբ զբաղվում եմ դպրոցական տարիներից, խմբակների եմ հաճախել, սակայն կոնկրետ պայուսակներ, զամբյուղներ, նմանատիպ պարագաններ ինչ սկսել եմ գործել 1 տարի է։ Շուշիում էինք ապրում, հենց սկզբից սկսեմ, դե Շուշին կորցնելուց հետո պատերազմից հետո տեղափոխվեցինք Արտաշատ։ Հունվարին արդեն տեղափոխվել ենք հիմնական բնակությամբ այստեղ ու արդեն գործս էլ իմ հետ Այստեղ ենք արդեն, կարելի ասած 8-10 ամիս է ինչ ստեղծագործում եմ Արցախում։ Իսկ Շուշիում Շուշիում չէի զբաղվում։ Պատերազմից հետո է այս միտքի մոտ առաջացել։ Հետաքրքիր է ինչու։ Զբաղմունք էր պետք ուղղակի չգժվելու համար։ Ճիշտ է փոքրիկ էլ ունեմ 2 տարեկա։ Դա իր խնամքի հետ միասին, բայց դե այդպես էլ հոգնում ես ավելի շատ մի քիչ ցրվելու, հա, հետ կապված ու այդպես արտասահմանից մի աղջիկ հայ արգենտինա հայ առաջարկեց հետևում էր հետև իմ գրառումներին բան պատերազմում նաև եղբայրներիս եմ կորցրել ու այդպես առաջարկեց մի զբաղմունք ինձ համար որպեսզի մի քիչ ցրվեմ ինքը պայուսակների նկարներ ուղարկեց, ասեց՝ «Միգուցե հաճախ է սովորես գործելը ու այդպես ես կօգնեմ ֆինանսի հետ կապված նախնական»։ Դե ես էլ ասացի, որ գործել կարողանում եմ, ու արդեն YouTube-յան ալիքներ եւ մի 2-3 ամիս այդպես ուսումնասիրում էի, հա, այդ վիդեոները, ինչպես են գործում։ Պատահական էր այն հա։ հանդիպում այդ աղջիկա հետ օնլայն, օնլայն շփվեցի, այո, ինքը առաջարկեց։ հա, Նախնական գումար ուղարկեց, սկզբնական ինչ պետք էր, թելեր, հելյուներ, դեկորներ վերցրեցի։ Իսկ չառաջարկեց ձեր ապրանքները նաև այնտեղ։ Ուղարկում եմ Արտասահմաններ եմ ուղարկել մի քանի երկրներ՝ Չեխիա, Իսպանիա, Ռուսաստան։ Այնտեղի աղջիկները մեր հայ շատ են սիրում, հայու կերպարով, այբուբենի թռչնատարերով պայուսակներ, պահանջարկը շատ կա։ Ես գիտեմ, որ պահանջված է մեր արտադրանքը այնտեղ։ հա, հա, հա, Հետաքրքիր է, ցավալն այն է, որ այնտեղ ավելի շատ է պահանջարկը, քան այստեղ։ Կա <laughs> նման։ Շատ քչերն են, ասենք, հասկանում ձեռագործություն ինքը մի քիչ թանկաճիկ, այլ եթե որակյալ նյութերով ես աշխատում, հասկանալի է։ Դե հնարավորինս փորձում եմ շուկայում ռուսական, թուրքական այդ թելերն են թուրքականից հնարավորինս փորձում եմ խուսափել, ռուսականն էլ արդեն մի փոքր թանկարժեք է։ Իսկ Ռուսաստան ուղարկելու միտում չունեք ուղարկում եմ կոնկրետ պլանավորած, որ ասեմ խանութների հետ համագործակցություն բան չէ, բայց այստեղ ծանոթ բարեկամ որ լինում են, այնտեղ վերադառնալու համար հարազատների նվերներ, որ ուզում են, եղած նույնիսկ անգամ եղել է 2-3 հատով մի անգամից մի գիշերվա մեջ այդքանը։ Այո։ Պատրաստել եմ ուղարկել, բոլորն էլ հավանում են, հետո արդեն էլի պատվերներ։ Արձագանքները դրական։ Հա, միանշանակ։ Հա Հեղինակը դուք եք ձեր ստեղծագործությունների։ Հեղինակը, հա, դպրոցական տարիներից նաև մասնագիտության բանասեր եմ ստեղծագործում էի բանաստեղծություններ շարադրություններ, այդ սերը կար իմ մեջ։ Իմ անունը Էլինա Մասերի բաժանած այդպես էի մակագրում։ հա։ Հորակրոջս որդինով գրող էր, պատերազմում էլի զոհվեց Հայասեր Հովսեփյանը, երևի լսած կլինեք, հա։ Շատ էր հավանում այդ մակագրելու ձևս, Էլինա, ասում է շատ հետաքրքիր է։ Ու այդպես էլ արդեն այս այդ անունով էլ ներկայացավ հա, հենց ձեր անունը։ Ու պարտադիր արդեն ուզում էի արտադրված է Արցախում Արցախի անունն էլ շեշտած լինել։ Հետո արդեն լոգո պատրաստեցինք Նաև on-line հարթակում եք, այո, աշխատում։ Հա, սկզբնական on-line հարթակում, հետո արդեն կողքից այնքան շատ ասեցին, միգուցե խանութների հետ արդեն դա էլ գովազդի մի տարբերակ է, էլի։ Լուսեն առաջին խանութներ, ում հետ սկսեցի համագործակցել, նաև ծննդատան հարևանությամբ մամա միա խանութի հետ ուզում եք մանկական զամբյուղներ փորձել, հա։ Դա էլ մի քանի հատ արդեն գործել եմ, էլի սիրված է պահանջարկը կա։ Արդեն ես էլ եմ էլի հասկանում խանութների հետ համագործակցությունն էլ իր տեղն ունի։ Ինչ է պահանջում, հա, շուկան ինչպիսին է եւ պահանջարկը ինչպիսին է։ Դե փորձենք կստացվի, կստացվի, չէ, չէ։ Ահա Հուսանք կստացվի, որովհետև ես ձեր գործերը անձամբ տեսել եմ եւ հիմա նաեւ պատմենք այս պահին ինչ ենք անում։ Այս պահին պայուսակ է։ Հա, պայուսակ է լինելու ինքը դեկորով, փայտից դեկորներ են։ Լինում է ինքը երկու կողմով նկար, նույն նկարով, տարբեր նկարով արդեն ըստ հաճախորդի ցանկության դեկորները տարբեր են լինում։ Իսկ հա։ այն ասենք, այ այս պահին տվյալ պայուսակի վրա հայուհու կերպար է հա։ նկարված։ Այ մի քիչ այս մասին խոսենք, ինչ ինչպես ստացանք այս կերպարը։ Դուք եք նկարել։ Չէ, չէ, դժվար է շուկայում որակյալ այդ նկարները պատրաստի տպում ուղարկում են։ Արցախում չկա, չեմ հանդիպել, Երևանում կա տարբեր տեղեր։ Կոնկրետ այս խանութը, որտեղից օգտվում եմ, on-line խանութ է, միայն այս տարբերակներն են տպում։ Մեկ այլ խանութ էլի շատ որակյալ թելեր են հայլայն տարբերակներով։ Սրանք ասեք Հայաստանում է։ Հա, բավականաչափ եթե որակով էս ուզում, իրենք թանկ մի կողմը, ասեն 15-20 մետրի չափով 1000-7008 շատ բնական է նկարը։ Հա, շատ գեղեցիկ են։ Կարծես թե հայերին մեզ է նայում այս պահին, հա։ տեսեք։ Տարբեր տեսականի շատ շատ է։ Այո, դուք եք այսպես պատվիրել։ Կոնկրետ սա ճիշտն ասած, այս խանութի հետ արդեն տարուց ավել է համագործակցում եք, շատ է պատվերներ կատարում։ Այս աղջիկը միշտ մի բան նվեր է ուղարկում։ Կոնկրետ սա նվեր է երկու կողմով, հա, բայց հայուհու կերպարով, հետո արդեն մեր Արցախյան տատիկ պապիկի նկարներով, Ղազաչ հեծոցի նկարներով արդեն տարբերել ինչպես պատվերը լինում է պահանջարկը լինում է այբուբենի թշնատառերով, առանձին սկզբնատառերով։ Շուշիից ինչ եք վերցրել ձեզ հետ։ Բալիկիս։ <laughs> Ուրիշ ոչ մի բան չեմ պատկերացրել երբեք, որ չգիտեմ կգնանք ու էլ չենք վերադառնա։ Ասել ենք երկու օրով ապրիլյանի նման պատերազմ կլինի էլի։ նախ այդ առավոտն էր շատ շոկային, ամուսինիս էլ այնի աշխատող է Շուշիում։ Պետքա աշխատանքի գնար։ Բալիկս էլ 40 օրականն նոր էր լրացել։ Այդքան փոքր ամուսինս ծնտով քային տակ գյուղից հա ծնողները այդտեղ էին ապրում, մենք առանձին Շուշիում։ Ահա սեփական բնակարան կարելի այնտեղ առանձին էի ապրում։ Արդեն առաջի օրը տեղափոխ ինձ ու բալիկիս գյուղում թողեց, իրենք արդեն համար մեկով եկան։ Ղազանչեցոցը ով յուրաքանչյուր հայի սրտում է եւ բնականաբար մեծ հույսով ենք ապրում, մտածում, որ մի օր գուցե կրկին մտնենք Ղազարչեցոցը եւ մոնվառենք այնտեղ։ Իսկ այսօր թող պայուսակների վրա լինի ղազանչեցոցը։ Հա, այդպես ամեն մի աղջիկ հայուհի, հա, իր հետ միշտ կրում է ղազանչեցոցից կամ Արցախից որևիցե մի մաս։ Չգիտեմ, ինձ համար լավ լուծում է, ինչպես ասենք, միշտ տարբերություն պայուսակի վրա լինի, շապիկի վրա լինի, բրոշի տեսքով լինի։ Այո։ Հաճելի է աչքին։ Շատ հաճելի է եւ հետո իսկ ասենք արտ երկրում ինչ են ավելի շատ պահանջում։ Արտ երկրում հիմնականը այդ հայկական մոտիվներով պայուսակներն մտնեն չգիտեմ, այդպես էլ պիտի լինի հերավորության վրա հայրենիքը ավելի քաղցր է, չէ՞, իմ փորձից ասեմ, երբ Հայաստանում էինք, չէր լինում այնտեղ ապրել։ Արցախը ամեն դեպքում, հա, չկարողացանք այդպես էլ եկանք արդեն։ Դա սապատվեր է Էլինա ջան։ Չէ, Ուղղակի գործում եմ, տեղադրում էջում դա էլ է պետք։ Պատվերներ էլ կան ուղղակի այստեղ բերելու համար հարմար չէր էլ այս հա, հա, քանակով։ Հա, պատվերներ ունեք, այո։ հա, Իսկ նա ասենք հետագայի մասին ունենալ սեփական արտադրամաս, որտեղ կարող եք աշխատել, ասենք մտածել եք այդ մասին։ Մտածում եմ այդ ուղղությամբ տարուց ավել է զբաղվում եմ այս գործով, բավականաչափ օգնում է։ Հիմնականում գիշերային ժամերին եմ աշխատում, գերը հոգնած պայմաններում, բայց մեկը դա օգնում է հանգստացնում է հետագայում խաղաղություն լինի նաև մտածում եմ ել ավելի ընդլայնեմ արդեն ձեռագործ խաղալիքներ հելունագործ մանկական եւ այլն էլ այսպես ինչ պահանջարկ կներկայացնի արդեն հաճախորդը ել ավելի կատարելագործում որովհետեւ միշտ տեղ կա էլի, որ ասես անթերստացումա չէ, հա, եւ կատարելա գործվելու եւ on-line-վելու։ Հետագայում խաղաղություն լինի, խանութ բացեմ անպայման մեր Արցախում։ Հուսանք իրականանա քո երազանքը։ Էլինա, իսկ արտասահմանից այն աղջիկում հետ on-line շփվում եք դուք, ասենք նրա կողմից կան էլի ուրիշ առաջարկներ։ Առաջարկները ես ոնց հասկացա հիմնականում այնքան որ ինձ օգներ ստրեսից դուրս գալ։ Իր հիմնական նպատակը դա էր։ Առաջարկները Հարցերը այսպեսին են, ինքը միշտ հետաքրքրում է այնտեղ պահանջարկ, էլ ինչ, էլ ինչ, միշտ մտածում է, հա, նույնիսկ առաջարկելը, ուղարկելը դե խնդիրա չէ հայ post-ով էստեղից Արգենտինա, ինքը կկազմակերպի հետագայի համար տեսնենք միգուցե <laughs> ավելի մեծացնենք համագործակցությունը։ Իսկ վաճառքը ինչպես է իրականացնում, այ այս պահին ես տեսնում եմ օրինակ բավականին որակյալ թել է։ Դա կոնկրետ ռուսական թելն է, Երևանում միայն մի աղջիկ է այս որակի թելը վաճառում։ Բերում, հա։ Նայած ինչ է զգործում, որ թելն է ռուսական եւ այսպիսի ծանր կոպիտ, հա, մի քիչ ինքը կոպիտ հաստ թել է։ Այս տարբերակները կան եւ ավելի փափուկ ու նուրբ։ Կոնկրետ սրա համար ուզում զամբյուղների այս դեկորով պայուսակների ու զամբյուղների համար ռուսական այս կոպիտ թելերն են։ Իրենք դիկայել գործվածք այսպես էլ կարակ հասկանաք։ Ճկվող չի, հետո ու այդպես թելերը վատայինը հայկական շուկայում չկան տրիկոտաժ արդեն որ լինի մեզ համար էլի ավելի հարմար կլինի մեր հայկականից կօգտվենք վարտադրանքը լրիվ հայկական կլինի իսկ ինչու հայկական արտադրության թելեր չկա Ոչ միայն Արցախում, Հայաստանում էլ չկա, շատ ենք հետաքրքրվել։ Ես էլ արդեն կապի մեջ եմ, հա, մի քանի արդեն որ 5-6 տարի է գործում են իրենք նմանատիպ մի քանի աղջիկների հետ ծանոթացել եմ, բավականին մտերմացել, սկզբնական իրենց խորհուրդներով շատ են օգնում։ Չկա, չգիտեմ, միգուցե դեռ պահանջարկը այն կարգի չի հասել, միգուցե թանկ կարժենա։ Հիմա էլ սրանք որ վերցնում եմ մինիմում մի հատը 2500-2700։ Իսկ պայուսակները ինչ գտնվում են վաճառում։ Սովորաբար հելին հելունագործության մեջ համակարգը այսպես է, էլի ինչքան նյութի ծախս, այդքան էլ գումարում ես քո աշխատանքը, բայց այդպես չեմ աշխատում, որովհետև բոլորին պիտի հասանելի լինի։ Մարդ կա տեսնում ա ուզում ա, բայց չգիտեմ, բոլորը չեն գնահատում։ Երբեմն գնահատում հա, են ավելի քիչ է փորձում իմ օգուտը թող լինի, այնքան որ եթե տեսնում են ուզում են ճիշտ այն շատ ցանկացողը չի խնայի իրոք գումար, բայց դե բոլորին թող հասանելի լինի։ Կոնկրետ սրանք երկու կողմանկարով տարբերակները 12000 արդեն Արդեն որ առաքում է լինում փոստով, փոստի գումարներ, հա։ Այո, այդպես դե չգիտեմ, ում հետ դեռ համագործակցել եմ, ով առել է գոհա եղել եւ գներից եւ որակից Եվ մեզ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել մեր հրավերը չմերժելու համար, <laughs> շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ձեր գործնեությամբ, սա եւս մի ապացույցն է այն բանի, որ չնայած դժվարություններին հայը առհասարակ կարողանում է կրկին ոտի կանգնել, կրկին շարունակել ապրել։ Միանշանակ, եթե ապրում ես, պետք է ապրես, պիտի կարողանաս հաղթարես բոլոր դժվարությունները։ Ինձ համար հեշտ չէր շուշին կորցնել, հետո արդեն հարազատ եղբորս, մորակրոջ սորթուն, հորակրոջ սորթուն, սարսափելի էր սա փրկություն եղավ։ Եթե ապրում ենք, պետք է առաջ շարժվենք, թե իրենց համար ուժ գտնենք եւ առաջ շարժվենք, թե մեզ համար, թե մեզ հարազատ մարդկանց համար հանձնվելը տարբերակ չի։ Մեր օրերում, երբ տեղեկատվական դաշտը գերհագեցած է, մրցակցությունն ամենուրեք է։ Հաջախորդներն ավելի տեղեկացված են։ Ոստի այս ամենը հաշվի առնելով առավել կարևորվում է ոչ ստանդարտ կրեատիվ մտածելու կարողությունը։ Հնարավոր բոլոր դեպքերում գտնենք միայն տեղական արտադրանքը, խթանելով տնտեսության աճը։ Այսպիսին էր գործարար Արցախն այսօր։